viniste al baile. Pero tu novio no. Ay, LT, no te ahí, visto bien. Ah, no, no me diste en conjunto. está tomando tanto, tanto que marea. Llamadas y pelea, siempre la tosiquea. Mientras que en la cama soy el que da pelea. No lo tiene Alex, pero me tiene a mí. Y encima que él no te trata así. Si lo cruzo, la bala no son de balín. Los secuestro y pido rescate si vive el country. A la nena linda, le gustan los nenes malos. Y yo que estoy medio loco. si lo cruzo, te lo cago a palo. No te había Ah, no, no me diste tengo conjuntado mami, siempre con un piquete ganado, lo noto resultado. más cuando llegamos, caímos, le dimos y alto que no vamos, solo, soltero, solterísimo, soy el rocho que te lo hace riquísimo, ponerte desata para mí es facilísimo, para tu pachorra tengo yo con botella chin chin caímos, le dimos y alto que no vamos. Solo soltero, solterísimo. Soy el rocho que te lo hace riquísimo. Ponerte sata para mí es facilísimo. Para tu pachorra tengo yo Ah, es el LLT que caso cuando saben que de barrio. Hielo, otra vez.